alaihi wasallam wama arsalnaka hatukutuma wewe illa mubashiran wa nadhira isipokuwa fanya nini wewe ubashirie watu na uonye watu wabashirie watu pepo na uonye na moto walhaqu كل ما جاء في القرآن والسنة من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك حق نين unaposikia ukweli na ukweli ni nini kweli ma huwa alhaq ukweli ni nini kullu ma jaa fi alquran wa sunna chochote ambacho kimekuja ndani ya Qur'ani na sunna ndio kweli min alaqaid katika itikadi maana hiyo itikadi yako twende na Qur'an ndio itikadi ya sawa usitafute itikadi nyingine nje ya Qur'an ukiona kwa wewe una itikadi ambayo iko nje ya Qur'an wewe una itikadi ya sawa limadha khalafta alquran umekhalifu Qur'an wal ibadat bila bila ibada bimaana wewe itikadi yako katika Qur'ani na Sunna vile vile ibada unaabudu kaifa taabudu Allah Allah unamwabudu vipi aabuduhu bilqur'ani was sunna na maabudu Allah tabaraka wa taala kwa Qur'ani na Sunna vile vile muamalat biashara unapofanya biashara unauza unanunua lazima vya dini yapo albai wa shira kuuza na kununua vya dini ipo vile vile wal akhlaq tabia lazima tabia zako ziendane na Qur'ani na Sunna ndio Aisha radhiallahu anha aliulizwa kaifa kana khuluquhu sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam tabia yake ilikuwa vipi akajibisha akasema kana khuluquhu alquran ilikuwa tabia yake ni Qur'ani na vile vile wasuluk والحق لا يتعدد حقه وكلي هيغوانيكي لأن الرب المعبود واحد والرسول المبلغ واحد كسبابه الله تبارك وتعالى من موجة نولا بانا فكيشه وطومه من موجة عبر محمد صلى الله عليه وسلم وابوه من موجة أصلا الحق واحد لا يتعدد وكل من موجة وقوانيكي أعرف الحق تعرف أهله Jua ukweli utajua kosa ukweli ni wapi. Ukijua ukweli utajua kosa yake ni wapi, kina nani? Wa alamatuhu. Alama ya kujua huyu ni mtu wa ukweli ni upi? Je, huyu yeye ameshika msimamo wa sawa utamjua vipi? Muwafaqat al-Qur'an wa Sunna. Kuendana na Qur'ani na Sunna. Ukimwonea unashikamana na Qur'ani na Sunna unajua yuko sawa lakini nikimwonee khalafa alqurani wa sunna amekhalifu qurani na sunna yanasema bwana eh nikizungumza ukweli bwana nitaachwa familia itanitenga sasa ni watu wale nyamaza hasa wakala sivyo ukiangalia wingi wa watu utapotea ndo Allah akasema wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an llah ukitii walio wengi katika mgongo wa ardhi ukiangalia kwani wengi hawa mdhilluka asabili, utapotea katika njia huo. Vile vile ndio hapa shara anasema wafahamu salaf, ya kuwa yeye anaendana na Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wao waliotangulia. Asbab imtina an qabul alhaq, sababu ambazo zinazosababisha mtu kukataa ukweli. Kuna sababu. Kwa sababu mtu akatae ukweli hivi lazima kuna sababu ambazo zinasababisha mtu ule ukweli ukatae. Al-awwal taqlid al-aba wal ajdad. Ni mtu kuiga mababu na mababa. Ukimwambia bana, mbona umeshikamana hivi sasa? Baba wangu alikuwa hivi. Hata kama babu yangu alikuwa akifanya hivi, sasa sisi hivi. No Allah tabaraka wa ta'ala katika suratu Zukhruf akasema, wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. No Allah akasema katika suratu Zukhruf, wakadhalika ma arsalna, asema hatukutuma min qablika, mbele yako Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi qaryatin, katika kijiji, min nadhirin, mwonyaji, illa qala mutrafuha isipokuwa wale ambao waliokataa ule ukweli wakasema inna wajadna abaana ala umma silifahamu tulipata na baba zetu katika hii ambayo tulioko sasa leo hatuachi inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun sitafahamu sitapata hiyo athari hiyo athari ambayo waliacha sisi tumeshikamana nao tuache وذلذين الله تبارك وتعالى قد كسورة البقرة كسيرة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الله نسيب وإذا قيل لهم بنا نفانديو اتبعوا ما أنزل الله fateni إلى الله tabaraka وتعالى taala ameshusha wanajibishwa na samanini قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا kwa maana ni sisi tutafuata ya ambao waliacha mababa zetu na mababu ndo Allah anawajibisha anamwambia awalaukana abau je mababu zenu la yaqiluna shay'an wala yahtadun je wao walikuwa wao hawana akili walikuwa ongoki katika sababu ya pili ambayo inasababisha watu kutoshikamana na haki na kuiacha alghulubu fi rijali wa adamu inzalihu almanzila allati anzala Allah anzalahu Allah iyahum alghulubu fi rijali mtu kuvuka mipaka katika watu na kuinua waadamu inzalihim na kutoweka wao katika manzila katika sehemu ambazo Allah tabarak wa taala aliwaweka wao yeye yeah, anamwinua ule mtu sema huyu amekuja maana mtukufu huyu ana nini huwa mithlak yeye ni kama hakuna tofauti mbona wameinua SB ana nini ndio Imam Malik rahimahullah akasema kullu yu'khadh min qawlihi wa yurad illa sahib hadha alqawl akasema kullun kila mmoja yu'khadh min qawlihi atachukuliwa katika maneno yake wa yurad maneno yake atachukuliwa mengine na mengine atarudishwa illa sahib hadha al-qabr isipokuwa mwenye kaburi hii ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam وقال علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب كسمه ان الحق لا يعرف بالرجال بل اعرف الحق تعرف اهله الزمانين ان الحق ukweli لا يعرف بالرجال hajulikani kwa قوات بل أعرف الحق تعرف أهله جوا كل كيش kisha وفوسه كل ممكن انا وقال امام مالك رحمه الله انما انا بشر اخطئ واصيب فانظر في رايي فانظروا في رايي فكل ما وافق الكتاب والسنه فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنه faturukuu Imam Ali radhiallahu anhu anasema innama ana bashar Imam Malik anasema innama ana basharun asema mimi ni mwanadamu uftigu wa usibu nafanya nini mimi napatia na nakosa fandhuru fi ra'yi asema angalieni katika rai yangu mimi ama katika maneno yangu yangu fa kullu ma wafaqa alkitabu wa sunna huwa chochote ambacho kimeandana na Qur'ani na Sunna kichukueni wa kullu ma lam yafiq alkitabu wa sunna fatruku chochote ambacho kime kimeenda kinyume na Qur'ani na Sunna kiacheni hiyo ni sababu ya ngapi ya pili ambayo inasababisha watu kukata haki Tatu katika sababu ambazo zinakataa watu kukubali haki al-adat wa taqalid allati nasha alayha nas, ada ambayo watu wamezoea wa taqalid na takalidi zao, mienendo yao ambayo wamezoea allati nasha alayha nas ambao watu wao wao wamezoea na hiyo wameelekana hiyo hasa ukija kumfundisha mbeba na hii haifai mbeba ni mpya hiyo dini si mtabalioni walikataa kusomea dini ala din ma yamshi bil ada dini hayeni na ada yako wewe bali hii dini inaenda na maandiko kama maandiko hakuna basi ujue hamna hiyo kisha vile vile katika sababu ambazo unasababisha mtu ukataa ukweli haki alkibr mtu kuwa na kiburi na unakumwambia ukweli huu kama basi nimeusikia na siufuati hadha huwa alkibra hiyo ndio kibla ndio alayhi salatu wassalam akasema alkibr bataru alhaqi wa ghamtu an-nas وعند مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الله صلى الله عليه وسلم ونسمع كسيانا كبر سمع الكبر بطل الحق ni mtu kukata haki. Kweli hii haki yenyewe kabisa ndio hii. Haina pingamizi ndio hii. Lakini yeye kuikubali anasema la la la. Al-kibr, ma maana ila al-kibr. Wa ghamtu an-nas. Na kuwadharau watu. Eh? Ya anaona la afdal yaani hakuna ule mtambeni afdal kushinda yeye. Sasa kama mzikubali. Wa inda Muslim katika sahih Muslim anasema la yadkhulul janna. haingii peponi man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr asema haingii peponi yeyote ambaye atafanya nini yeye atakuwa na chembe chembe za kibri ukiwa na chembe chembe za kibri ni ngumu sana kuingia wapi kuingia peponi kisha vile vile ya tano katika sababu ambazo zinasababisha watu kukata haki alhasad huwa tamanni zawali neema hasad ambayo inayosababisha mtu kutamani neema kufanya nini kuondoka yale yaani anapoona mtu mwenzake ana neema anatamani ile neema muondokee Allah tabaraka wa taala katika sura an-nisa akasema am yahsuduna an-nas ala ma ataahum Allah min fadlihi faqad atayna ala ibrahima al-kitaba wal-hikma wa atainahum mulkan 'azima Allah anasema katika masala ya hasad anasema am yahsuduna nas anasema wala ambao wanahusudu watu ala ma atahumullahu min fadlihi ambao Allah tabarak wa taala aliwapa hawa katika fadhila zake ndo akasema faqad ataina ala ibrahim alkitab anasema hakika sisi tuliwapa ala ibrahim kitabu wal hikma na vile vile na hikma wa atainahu mulkan adhima na fanya nini tukawapa ufalme ambao ni mkubwa جزاكم الله خير وبارك الحمد لله على احساني والشكر لله على توفيقي وامتناني وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد يا سته ketika sababu ambazo zinasababisha mtu kukataa حقي اعتناق والتبني افكار ومذاهب المخالفه للحق ni mtu kushikamana na kufungamana na fikra ambazo na madhehebu ambayo mukhalifatun lilhaqi, ambayo inakhalifu haki, inakhalifu ukweli. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi katika hadithi yake akasema, sataftariqu ummati ala thalathatin wa sab'ina firqatan kulluha fi illa wahida قالوا وما هي يا رسول الله قال ما انا عليه اليوم واصحابي محمد صلى الله عليه وسلم katika hadithi hii akazungumza akasema sataftariqu ummati anasema umma huu utagawanyika katika makundi 73 kulluha fi nnar haya makundi yote haya ambayo nimeyataja haya yataingia motoni illa wahida isipokuwa kundi moja ndio Mtume sallam akaeka akaweka wazi akasema ما أنا عليه اليوم وأصحابي أسمع نيلان بو ميمي نيليوكونا ولا مصحابة زنب دونجيا إساو أبلا بيلي كانت حديث من جينا أمار البوكية حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه ونسيبا أسمع حدثنا بصر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع بإدريس الغولاني أنه سمع رسول أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني حديثي هي نبوكي ويا حذيب اليمان بن الخلان أنا سمع هو علي مسكي حذيب اليمان أكي موليزا صلى الله عليه وسلم ها علي مسكي الخولان أسمع رسول الله أنا سمعني أنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع حذيب اليمان يقول كان الناس ولقوا واحد يسألون صلى الله عليه وسلم عن الخير walikuwa watu wao wakimuuliza Mtume sallam kuhusiana mambo ya khair akasema kuntu as'aluhu an sharri makhafatan an yudrikani anasema na mimi nilikuwa namuuliza yeye kuhusiana na shari kukombele shari sinifikie fakultu ya rasulullah anasema nikamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam hal baada hadha alkhair min shar je baada ya kuja kwako na hii khair yote je kuna shari قال صلى الله عليه وسلم نعم فسلم akasema ndio shari ipo wa fi dakhal anasema kuna kimoshimoshi قال akasema yule yaman wa ma dakhalu sema hizo kimoshimoshi ni kipi hicho ni hebu nieleze قال akasema qaumun yahduna bighairi hadi watu waliona mienendo ambayo sio yangu wa fi riwaya wayastanuna bighairi sunnati na wanaanza na sunna ambazo si zangu taarifu minhum wa wao wanajua lakini unapinga ukimwambia bwana wewe uko sawa anakwambia mimi niko sawa ndo dhimri ya mali akamuuliza mtu sallallahu alaihi wasallam famada af'alu in adrakani dhalik asema mimi nifanye nini pindi mimi nitakupatikana mtihani huo قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أكام بيما نشكمان جماعة الإسلام لكن بوزي واو حزم اليمان أكام لزا إن لم تكن لهم جماعة ولا إمام إكوا هوا هوانا جماعة ولا هوانا إمام جماعة كنا لا إمام قال كمان بيا فاعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك أكان بيه أتشانا ما كن ليوتي هاي أكان بيه لين ما كن ليوتي هاي أتشانا ولو أن تعض بأصل الشجرة رقم نفعين حتى كان موت أو ممتي وأنت على ذلك حتى يدرك الموت وأنت على ذلك بقى موت إذا بكفكي نوكو بالي بمانس كمانس وننوكويني هي ndio njia yake ndio njia ile nyoka ndio Sheikh Salah Al-Fawzan akasema law kana al-batil makshufan lama qabilahu ahad wa law mutiya bi shay'in ولو غطي بشيء من الحق an-nas sama law batil huwa ungekuwa uko wazi ha lama qabilahu ahad hakuna mtu angekubali lakini lama bil haqq lakini ulipofunikiwa na na ukweli kabila hunasa watakubali maana mtu yeye akitaka wewe ukubali ile ambacho nacho ni lazima aje na haki na afikie juu yamekuja yaani na batili Ndio bwana mimi namsifu mtume sala sala kuna shida amefunikia na hiyo na haki lakini namba dakhilu batil ndani yake ni batil asa yeye anakuambia bwana mimi namsifu mtume kuna shida tunaambia kuna shida ndio hivyo ndio hapo shasala sala anasema law kana al-batil maktufan ingekuwa iko wazi hivi, la maamilahu ahad, akikubali yote lama ghutia bilhaqi, lakini ilipofunikwa na ukweli, qabilahu nasu tafanani, watu watakubali. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة تلك لذن الله فيها صلاح إلا يسرتها لنا وعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تولد به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى الله مصيرنا واجعل هي دارنا قرابنا واقم الصلاه